Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3. Evo krećemo sa našom jesenskom sezonom. Imali smo ljetnu pauzu od dva mjeseca. E, današnja gošća je koordinatorica 16. filmske revije Mladeži i 4. Fora River Film Festivala Marija Ratković iz Kino kluba Karlovac. Dobar večer. Dobar večer tebi, Denici i dobro večer svim slušateljima Sektora 3. Od 7. do 10. rujna u Karlovcu će se održati mm, Four River Film Festival i 16. filmska revija mladeži koje priređuje Hrvatski filmski savez e, zajedno sa klubom Karlovac. Festival i revija sadržavat će brojne projekcije za sve dobne profile, pro, e, popratni edukacijski glazbeni program, održavati će se na nekoliko lokacija u Karlovcu. Prije nego krenemo sa današnjim razgovorom poslušat ćemo kraću anketu o Karlovcu, gradu bez kina, koju je pripremio naš suradnik Domagoj Šavor. Kako mislite da je potrebno kino Karlovcu? Kakvo kino? Pa, i za filmove, i za crtiće. Bilo kako, jer nemo ni jedno. Ja se sjećam, zadnje sam ja bila mala kad sam bila u Sad imam 30 i on nema da gledati. Znači koliko je prošlo čitavo. Kino, može riječno, na vodi, na ledu, na brdu. Bilo kako, obično kino. <laughs> može i obično. Bilo je dobro i ono do sada. Pa ne idem u kino kad nema kino. Pa u Zagreb neću iz principa, zato što mi zaslužujemo kino. I manji gradovi imaju kino. Evo, Duga Resa ima kino. Karlovcu fali kino, ali ne nedostaje nam ono obično kino. Znači, e, Karlovcu treba multiplex e, kina, znači kao Sinestar. Mislim da ovako kino kao kino Edison ne bi zaživilo. No evo, u vrijeme festivala kino će zaživiti barem za jedan dan, po prvi puta nakon dugi niz godina. Mi imamo mnogi ljudi koji su sposobni zatvoriti takvo nešto, samo je potrebno znači volja, i treba se malo izboriti naravno tu u Hrvatskoj s tim dozvolama i s vlastima, ali mislim da osobe koje su željne će uspjeti otvoriti kino u Karlovcu. Veliko kino. <laughs> da se malo promijeni život ovdje koji je malo dosadan. Dobro, u zadnje vrijeme se počeo događati nešto, no, ali lijepo bi došlo kino jedno. Nekad znam otići u Sinestar, ali sad se može si kino film doma pa si gledaš ko čovjek. Vjerojatno ću otići na filmski festival jedan dan, čisto tako da vidim kako je tokom godina kad se to malo jel, češće bude događalo, ja mislim da će interes postati veći. Danas nam u emisiji gostuje Marija Ratković iz Kino kluba Karlovac. Predstavljamo 16. filmsku reviju Mladeži četvrti Fora River Film Festival. Marija, još jednom pozdrav. E, možeš li za početak e, predstaviti koja nas događanja čekaju tijekom ovoga veselog vikenda filmskom u Karlovcu? Pa više nije toliko filmski vikend, ja bih rekla filmski tjedan, jer smo ove godine od e, srijede do subote. Što bih mogla izdvojiti? Stvarno je program svake godine sve bogatiji i bogatiji i stvarno se trudimo zadovoljiti sve dobne skupine, iako smo mi primarno orijentirani prema srednjoškolcima i ove godine se poglavito i okrećemo karološkim srednjoškolcima na taj način da smo i vrijeme samih srednjoškolskih filmskih projekcija, dakle projekcije u kojima se prikazuju filmovi iz samog vrha hrvatske i svjetske srednjoškolske produkcije. To e, vrijeme samih projekcija smo prilagodili školskim satovima, dakle sve se projekcije održavaju osim prve uvodne kad je svečano otvaranje za vrijeme školskog dana, tako da profesori hrvatskog jezika u sklopu nastave hrvatskog jezika ili nastave filmske umjetnosti mogu doći sa svojim đacima na same projekcije. Također smo mm, e, ove godine upravo isto u tom smjeru napravili stvar da osim samih projekcija, nakon projekta slijedi razgovor s autorima, s obzirom da 90% filmova e, koji su u programu e, za njih dolaze autori iz Hrvatske i svijeta pa će se tu moderirati različiti razgovori što će biti ja mislim interesantno kako autorima tako i karlovačkim srednjoškolcima. Koliko vam je filmova pristiglo ove godine na festival? E, 268, a od toga je u programu 84. Znači ne prihvaćate više sve što stigne? Nema dovoljno prostora? Pa zapravo mi nikad nismo prihvaćali sve što stigne. Ne mislim sad mm, se tu bahato postavljati, to nije sve zavrijedilo da bude na festivalu nego uvijek radimo svojevrsnu selekciju, ali na neki način mislim da je to i pozitivna selekcija, dakle da e, srednjoškolce tjera da se trude, rade, vide što rade njihovi vršnjaci. S druge strane, dešavaju nam se ove godine situacije da imamo 3-4 grupe koje su čak jednom bila već u Karlovcu ili su svake godine do sad bili u Karlovcu na festivalu, ove godine im film nije ušao i sami su odlučili doći, dakle platiti si smješta i put, što je na neki način nama odličan pokazatelj da očito ok radimo posao, klinci su i njihovi voditelji to prepoznali i vole doći u Karlovac upravo izmjenjivati iskustva. Otkud dolaze autori, možemo sad izdvojiti neke od filmova pa ja volim reći kolokvijalno da autori dolaze od, do <laughs> od Karlovca do Kine, što je i više nego istina. Dakle, imamo Južna Koreja, Hong Kong, Belgija, Danska, SAD, e, Njemačka, Mađarska, Srbija, Slovenija, dakle Hrvatsku ne trebam ni spominjati s obzirom da je sama revija posvećena nacionalnoj konkurenciji, tako da stvarno od naših najbližih susjeda pa do drugog kraja zemaljske kugle. Rekla si da će biti razgovor s autorima, bit će javna debata. O čemu se radi? Možeš malo predstaviti. Prošle godine smo uveli nagradu za promicanje nenasilja u filmu. Nagrada se zove Žuta zastava i već tada smo napravili okrugli stol na temu nasilja na filmu. Ove godine smo otišli korak dalje. Dakle, uz eh, spomenutu nagradu o kojoj odlučuje ne ovaj veliki žiri, nego žiri srednjoškolaca koji su svi uspješni u svojim područjima različitim. E, dakle, u samu nagradu e, organizirali smo i debatu potičala je nasilje na filmu Nasilje u stvarnosti na kojoj će sudjelovati dakle, po sistemu parlaonice dvije ekipe sastavljene od festivalskih gostiju, dvije suprotne ekipe. Isto tako ostali gosti će biti publika, a kao posebni gosti na samoj debati bit će Aldo Tardoci koji je inače član žirija revije festivala i redatelj Fleka, film koji upravo progovara o nasilju među mladima. E, Dalibor Matanić koji nasilje propitkuje i tekako u svojim filmovima. E, zatim e, tu je i Alem Kalisinski, filmska kritičarka, trenutačno u korporativnom biznisu, tako da će biti zanimljivog pogleda i te strane. Zinka Kiseljak, urednica emisije o filmu Kokice na HRT-u i Daniela Trbović, naša Karlovčanka televizijska voditeljica koja će također imati što što reći na tu temu. Uz to, ja to zovem program žute zastave, uklopili smo i edukativni program. Naime, Rebije i Festival su sve ove godine imali radionice, s tim da su one do sada bile jedna, dvije, tri, a ove godine čak ih imamo pet i to različitih od ne znam, eh, specijalnih efekata gdje će se recimo raditi showcase odnosno case study na temelju filma Show Must Go On, Nevija Marasovića, do filmske šminke i maske i tu će se svuda provlačiti ta tema nasilja, odnosno nasilja na filmu. Osim e, filmova, na 16. filmskoj reviji Mladeži i Forever Film Festivalu e, biti će i popratni, kako se to zove, off program, tak, glazbeni program. Možda malo sada o tome, tko nastupa i gdje će se to odvijati. Pa uz mladost, osim filmova, uvijek ide i glazba i tako smo mi osmislili da tri filmske večeri stvarno završe glazbenim programom. E, na samom otvaranju tu su Nipplesi, odnosno Ben Chocolate Nipples, koji će nastupati u, ako nas vrijeme posluži ali kako stvari stoje hoće, ispred kina Edison. Drugu večer e, nastupa mladi karlovački band Dep. I treću večer imamo posebno iznenađenje, to je DJ-ica, znači ne DJ nego baš DJ-ica, Blaganica hoće ići na more se zove, ja mislim da će ona napraviti pravi parti za kraj što bi se reklo to će se isto održavati ispred Edisona ili? Ne, ne, ne, samo smo prve večeri kad je otvaranje ispred, u Edisonu i ispred Edisona, a druge dvije večeri glavni program nam je, u, mislim druga dva dana glavni program nam je u Zorindomu, onda se navečer sa Duvac Open Air programom cijelimo na Stari grad i tamo su nakon filmova koncert, odnosno DJ. Evo rekla si da su neke grupe, bez obzira što nisu ušle u program, najavile svoj dolazak, bez obzira. Pa kako posjećanost očekujete ove godine, obzirom na, i na taj detalj? Pa ja se nadam, znači mi smo počeli sa 1500 gledatelja na prvom Karlovačkom izdanju. Druge godine ih je već bilo 3000 Posljednje, posljednje dvije ih je bilo po 4000. S tim da nas je prošle godine dosta zeznulo i vrijeme, stvarno je kiša padala gotovo sva, tri sva četiri dana, čak smo jednu večer i otkazali Dubovac Open Air, preselili, ga u Zorindom, ali i usprkos tom vremenu nam je posjećeno zapravo lani bila jednaka preklanskoj kad je vrijeme bilo puno ljepše, tako da 4000 gledatelja je puno, ali vjerujem da kvalitetnim programom, kvalitetnim popratnim programom možemo to dostići. Kako su zadovoljni gosti koji dolaze van Karlovca na festival sa baš sa tim popratnim programom i opće sa ponudom karlovačkom, nevezanom direktno za festival? Pa svima je, dakle ja sad ovo ne mislim samo na strane goste, nego baš na hrvatske goste, svima je Karlovac jedno veliko iznenađenje. E, zato što svi Karlovac poznaju po tom autobusnom kolodvoru i to je to dok putuju na more i onda dođu tu i provedu, četiri dana i bez obzira da li vrijeme lijepo ili ružno, parkovi i rijeke, to je stvarno nešto posebno i baš svi pričaju joj bože pa nisam ni znao da taj Karlovac tako izgleda i da je to tako lijep grad. svi doživljavaju kao neku usputnu stanicu pola sata od Zagreba, zapravo nije to tako i ja mislim da turistička zajednica, ne samo naša, nego općenito Hrvatska nije ni svjesna koliko baš ovakvim tipom događanja promoviramo Karlovac, jer jednostavno to nije tip događanja gdje ljudi dođu pa su jedne večeri. To je to, nego su tu četiri dana i stvarno vide Karlovac ne mogu reći pošteno, ali na jedan apsolutno drugačiji način. A koliko vam je problem e, smjestiti tolike goste koji dolaze van Karlovca na nekoliko dana ovdje? Pa zapravo da uopće nam nije problem jer e, smo i apsolutno iskoristili privatne smješte što nam financije i dopuštaju. I mi recimo jako malo gostiju smještamo sad nešto malo u Karlštad i nešto malo sad u pansion ovaj novo otvoreni šušu, ali sve ostale u privatnom smještaju. Zapravo su ova dva hotela smješteni samo oni gosti za koje je nužno da budu u samom centru zbivanja, da budu uvijek dostupni. A ovi ostali gosti su smješteni u privatni smještaj izvan grada gdje im je organizirani e, prijevoz autobusima, tako da ne smatram to problemom, iskreno. Da pače, uvijek kažem da, sam, da smo tako smještavali prve i druge godine, možda bismo imali više novca. Znači jeftinije definitivno nego u hotelima. Apsolutno. Jesu li vam e, možda hoteli izašli s nekakvim sponzorskim cijenama u susret? Ma jesu, ne mogu ja tu ništa negativno reći. Naravno da jesu, pogotovo kad im dovedeš u četiri dana 150 ljudi, dakle puta 3 to je 450 noćenja. To je ogromna stvar, ali ne mogu ni oni toliko spustiti da sad nema nikakvog troška. My name is Mark, and Marv is back. Life damaged me, but I wanna know. I fool myself in the same city, but I still breathe. Then Marv is back. I left my jobs to hit the screen. Five minutes to be remembered. The gorgeous wife in the big, big house. Five dollars in a minute. But Marv the man and broke them down. Lost everything but he goodbye. My name is Mark. the lab is back. Life damaged me, but I won't die I found myself in the city, but I still breathe. The lab is back wanted to burn the Hollywood, but the City just burned me down. I met my wife and she left me. I really hope she'll be back someday. Got no more roofs, you can eat on her to get some fucking painkillers. My name is Marv, that Marv is back. Life to much be, but I won't die now. I fool myself in a city, but I still breathe life is bugged. got back up on the ring to win, but they benched me out down to the ground. I went to the surgeon to fix my face and start again. My name is Marv, and my is back. Life to bench me, I won't I know. I fool myself in a sin city, life too breathe. Then my is back. My name is Marv. Telemarv Marv is back. Life do match me, but I want to know. I fool myself in a city, but I still breathe. Telemarv Marv is back. po mišljenju kakva je filmska scena u Karlovcu posljednjih godina? Je li se u četiri godine postojanja festivala nešto promijenilo na bolje? Pa dobro, ja promatram konkretno samo srednjoškolsku filmsku scenu gdje ja mislim evo već sad skoro pola godine osim kino kluba postoji još jedan klub u gradu Lumijer koji je zapravo funkcionira u kombinaciji sa zadarskom podružnicom. Oni su originalno iz Zadra i to mi je isto drago jer očito ima mladih koji se žele baviti filmom, koji su u filmu pronašli neko svoje možda buduće zanimanje. A s druge strane, što se tiče ove amaterske filmske scene koja ne uključuje srednjoškolce, ne bi sad tu davala neke svoje ocjene s obzirom da, evo, bit ću iskrena i nisam toliko upućena u to. Evo, dosta je bilo pitanja, ta problematika Kina u Karlovcu se stalno proteže i puno prije nego ste vi krenuli sa vašim festivalom. Imali li neke veze samog festivala, odnosno revije i mogućeg otvaranja kino dvorane. Evo, konkretno otvorena je kino dvorana u gimnaziji, koliko se ona koristi. Pa ona se koristi za specijalno događanje, ali ne može se ta dvorana uopće uspoređivati sa pravom kino dvoranom, zato što tu kao prvo, dobro, sad je teško govoriti što je prava kino dvorana, ali više ni u klasičnim kinima neće biti 35 mm projektora, dakle sve se ide na digitalizaciju i tako dalje. Tako da ja ne bi to ni uspoređivala, ali ono je uvijek bilo neko zaminsko kino, što bi se reklo. Ja ne mislim da ćemo mi sa svojim akcijama unutar revije i festivala napraviti neko čudo i sad dovesti kino u grad. To nemam takve iluzije. Ali jednostavno osjećamo i svi neku moralnu dužnost ako možemo nešto potaknuti, zašto to ne bismo napravili. A treća stvar koju bih htjela reći po tom pitanju je da zapravo ne treba ovom gradu multiplex Jer multiplexi nisu isplativi u nekim većim gradovima. Konkretno, iskreno me <laughs> baš zanima bilanca osječkih kina gdje sad unutar četiri mjeseca od jedne od jednog kina su napravljena čak tri kina gdje imate staro kino koje su vodili kinematografi, imate Sinestar i imate Cineplex. Ja mislim da je to malo notorna <laughs> glupost da se u jednom gradu zgruvaju tri kina, a da opet ima gradova koji uopće nemaju kina. Ja mislim da bi Karlo sasvim bio dovoljan, za Karlo sasvim bila dovoljna jedna jedan miniplex koji bi uključivao dvije, tri dvorane sa brojem sjedala od 100 do 300, gdje bi se dakle omogućila visoka fluktuacija filmova, velika fluktuacija filmova, dakle da biste vi maltene u jednom danu, ako vam je kino otvoreno od 5 popodne, mogli čak vrtiti 3 puta 2 šest različitih filmova, što i u najboljim <laughs> danima Edisona nikako nije bilo moguće, što je logično. Dakle, ne mislim ja sad da se treba graditi kino koje će imati, ne znam, 500, 600, 700 mjesta, ili je to besmisleno, tako se kino ni u Zagrebu ne mogu ispuniti, ali mislim da bi se jedan miniplex sasvim bio dovoljan za Karlovac i okolno područje Ja bi ostavio ovo, ove odluke, pogotovo oko otvaranja multipleksa u Osijeku i ostalim gradovima, to je čisto odluka nekih investitora, financijera, tako da nema potrebe razmišljati ko šta se može pročitati po našim forovima da bi tu grad ili ne znam ko neka lokalna zajednica trebala uletiti sa nekim financiranjem takvih stvari. Pa evo, zanimljivost je da ćete vi aktivirati jedino još preostalo kino u gradu koje nažalost nije u funkciji. Pa da, ali na to sam se htjela nadovezati. Ne mislim ja da je sad grad dužan tu investirati ogromnu količinu novaca da bi se sagradio miniplex, jer to se slažem s vama da je, to ima veze sa poduzetništvom, a nije grad poduzetnik, nego bi trebao neko sa strane uložiti novce i napraviti miniplex ali problem je Edisona, kojeg smo sad spomenuli, što on ima puno veću <laughs> važnost nego što mu se daje, a to je činjenica da je to uistinu prva sagrađena kinodvorana na ovom dijelu ne Hrvatske nego jugoistočne Europe. Dakle, to ima i neku kulturnu važnost i zbog toga je meni ne samo meni, nego pa i s brojnim kolegama s kojima sam pričala. Zbog toga je jako žalosno da se Kino Edison pretvori u nešto što neće imati ili barem muzijsku vrijednost ili da bude neki multifunkcionalni centar gdje će se možda prikazivati film i ne treba ono biti opet ono staro kino, jer kažem, 35 mm filmova više nema, danas, mislim, nema, još uvijek ima, ali evo danas sam pričala s jednim nezavisnim producentom koji mi je rekao joj, zašto smo mi uopće 20.000 eura uložili u kopiju, e, filmsku kad smo je koristili svega dva puta i to je činjenica. Sad se prelazi na digitalni format tako da to nema smisla, ali ja Edison vidim stvarno ko neki muzijski, ki, kinotečni eventualno prostor jer mislim da on ima još puno, puno veću važnost izvan granica Karlovca nego za sam Karlovac. Kako je uopće došlo do suradnje sa upravom e, koja sada vodi bivše kino Edison? Zapravo e, preko kolege Marka Pekića koji je u organizacijskom timu reviji festivala gotovo od samih početaka E, su me kontaktirali i nekako, i to je bilo čak u zadnji tren, tamo negdje nešto prije 15.8. taman prije nego što su naši plakati išli u tisak i odluka je donesena u manje od 24 sata. Ja sam e, dovela iz Zagreba projekcionistu koji je provjerio da li funkcioniraju kinoprojektori jer je ideja bila da ne bismo ni išli u Edison da nismo imali mogućnost prave projekcije. Zašto? Jer tako i tako gradimo digitalno kino u Zorindomu. Tako da mi je jedno da li ga gradimo u Zorindomu ili Edisonu. To je ista priča, ali poanta je što ćemo mi u Edisonu uistinu pustiti 35 mm film i što će ta dvorana uistinu tih dva sata biti kino dvorana i za to će se koristiti i to je ono što je posebnosti. To je bila ideja e, vlasnika koja se nama svidjela i odmah smo otvorili neku svoju priču. so low me. His voice can ring through the green, green trees. His spider fade maiden. His spider fade maiden. Would you forsake your husband, dear? Would you forsake you, baby? Would you forsake your fine, fine home and go with David, going black Jack David, yeah. Oh dear Jack, I gotta go away and leave my baby. I can't forsake my husband home and going with black Jack David. going with black Jack David, yeah. Places feel my name Jack, and I've come from afar. Looking for a fair eyes like you Would you come and be my bride? Come and be my bride Yes, dear Jack, I was your husband, dear And I'll forsake my baby I'll forsake my fine, fine home And go with you like Jack David Go like Jack David, yeah. Jagdeep Beside Baba Beside Baba Kina Edison, evo koristit će još jedna povijesna građevina ovdje u, u Karlovcu, to je e, prostor starog grada Dubovca. Kako vi gledate e, na koji način se trenutno koristi sam stari grad? Pa meni je jako žao što se stari grad ne iskorištava, e, is, što se ne koristi puno više za kulturu, pogotovo za izvedbenu umjetnost. Sad ne govorim eh, koliko za audio, audiovizualnu, jer u kontekstu audiovizualne umjetnosti tu se mogu pušati projekcije i tu osim nas, ako se ne varam i eh, LED Film Festival eh, se koristi onda festival vlastelinstva, koriste isto na starom gradu za filmske projekcije dakle to je iskorišteno recimo to tako ali E, recimo baš za izvedbene umjetnosti za predstave mislim da je stari grad premalo iskorišten i kad sam ja prije nekih godinu dana na akademiji baš e, trebali smo postaviti e, ko seminarski rad e, predstavu na vanjskoj na vanjskom prostoru ja sam predložila Dubovac i onda mi je baš profesorica iz scenografije Dinka Jeričević, poznata naša scenografkinja, rekla joj da kako je to genijalan prostor, ona je tamo jednom radila predstavu i zašto to nije <laughs> iskorišeno i stvarno da, to je za kazališne predstave koje su nekada i radili, ako se ne varam, kazališna družina Dno, da, tako su se zvali. Recimo one predstave što su bile za eh, Halloween, to je bilo genijalno i tako nešto bi se u svakom slučaju trebalo obnoviti e, na starom gradu jer stari grad je baš za takve stvari. Ovo je pitanje za gradskim vlastima koji su i vlasnici, grad Karolac je vlasnik e, starog grada Dubovca, zbog čega se ne iskorištava sam taj prostor dovoljno ni na, na neki primjeren način, osim tih povremenih koncerata, predstava, filmskih projekcija i partija, većinu godine sam stari grad tako zjapi prazan. Pa Zjapi prazana mislim da s tim ni zadovoljan ugostitelj tamo, jer i on stalno, evo mi s njim surađujemo već četvrtu godinu od kad imamo program na starom gradu i on isto stalno, on jedva čeka da neko tamo dođe i nešto radi, ali to njemu u svakom slučaju poboljšava promet, tako da ne mislim ja da tu i gradske vlasti ne bi trebale i pokušati iskoristiti taj prostor, ali mislim da bi i druge i udruge i sve što se i dešava u kontekstu nezavisne kulture baš bi trebalo i tražiti takve prostore. Recimo meni je super baš je nepokoreni grad ako se ne varam Lani ste imali projekcije u Korani. U svakom slučaju volim kad e, i mislim da je to itekako pozitivno kad se koriste ne one mainstream lokacije, nego alternativne lokacije. Ne znam, e, kolegica Melita Spahić je sad za svoj Free Dance Festival, znači međunarodni festival e, suvremenog plesa koristila ovaj novi hotel Korana gdje sam ja kad sam vidjela prvo pomislila bože kak, šta će tamo napraviti onda sam bila u ponedjeljak i stvarno je super stvar e, organizirala i našla je neku novu neklasičnu pozornicu i to je zapravo ja mislim da bi se ne samo stari grad nego i drugi alternativni prostori u gradu trebali koristiti za takve stvari. Ulaznice za vaše događanja, odnosno ulaz je besplatan, jel tako? Ulaz je besplatan i ono što možda čega se nismo dotakli, a što bi voljela istaknuti, dakle osim glazbenog programa, osim projekcija za najmlađe, osim srednjoškolskih projekcija, Karlovčani će jedini, ja bih rekla, u Hrvatskoj u svega mjeseci pol nakon festivala igranog filma u Puli moći vidjeti upravo recentnu hrvatsku igranu filmsku produkciju, a to su film Fleke, Alda Tardocija koji je bio i jedini hrvatski predstavnik na Sarajevo Film Festivalu u dugometražnom programu, E, te kotlovinu e, Tomislava Radića, apsolutnog pobjednika Pula. I kad se to zbroji sa Čačom kojeg smo mogli vidjeti na riječnom kinu, ja mislim da ta činjenica i tekako treba laskati Karlovčanima. Evo, obzirom da se ulaznice ne naplaćuju, kako uopće e, zaokružujete cijelu financijsku konstrukciju? festivala i revije? Pa tu apsolutno pokroviteljstvo je grada Karlovca, Hrvatskog audiovizualnog centra, Ministarstva znanosti i obrazovanja. E, generalni pokrovitelj ovogodišnje revije i festivala je Dukat i to ne samo u financijskom smislu nego i u proizvodnom smislu recimo to tako, robnom smislu. E, još bih od velike količine partnera htjela izdvojiti tiskaru Lanu koja nam je itekako izašla u susret i bez koje ne bi bilo naših promotivnih materijala te McDonald's i CDVitu koji su nam itekako pomogli. Možete li usporediti e, kako vas donatori prate ovdje u Karlovcu i kako je to sa ostalim festivalima na kojima si bila, odnosno radila? Pa konkretno najbolje mogu komparirati sa Zagreb Film Festivalom i sa Anima Festom. Gdje je Zagreb Film Festival isto više mainstream festival od Anima Festa koji je malo uža autorski orijentiran. E, pa mogu re, mislim ne mogu se požaliti spram Karlovca da pače. Možda i bolje kad se nešto organizira u lokalnoj sredini jer e, i donatori i sponzori žele se razvijati u E, lokalnoj sredini, tako da ja ne mislim da je to loše, da pače. Mislim da nam je možda i lakše doći do partnera na taj način nego se boriti sa još 50 razno raznih manifestacija u Zagrebu. Evo, obzirom e, da ste udruga koja, koja najviše se bavi mladima i aktivnosti su usmjerene najviše mladima, jeste li uključeni u razvoj E, lokalnih politika za mlade, gradske strategije za mlade? E, ja osobno nisam, ali kolegica Sanja Zanki je u, uključena baš u to. Ona je predsjednica Savjeta za mlade grada Karlovca i aktivno je uključena u to već posljednje dvije godine baš ispred Kinokluba Karlovac. Nekako smo se tako podijelile. Ona se odlučila više za taj smjer, ja sam se više uključila baš u profesionalizaciju kulture, recimo taj kontekst, tako da svakako smo uključeni u to i mislim da se ona jako dobro snašla u tom. Kako Kino klub Karlovac e, gleda, e, na koji, na koji način grad, gradske vlasti i javne institucije uopće pomažu i koliko su okrenute mladima kao jednom od potencijala ovog grada? U zadnje vrijeme stvarno grad e, ima sluha za mlade i naravno da se ne mogu neke stvari riješiti u tjedan dana, u mjesec dana, ali mislim da dugoročno gledano ovaj grad i tekako misli na mlade i da ima nekih pomaka recimo s obzirom na vrijeme kad sam ja bila srednjoškolka što je sad bilo prije 7-8 godina. Osjeća se drugačija klima i to mi je drago. A u osim toga mislim da je i u gradskoj strukturi sad puno više mladih ljudi uz e, vas iz Kino kluba Karlovac i tebe kao evo, profesionalku već u organizaciji festivala, ne samo ovoga i ove revije, e, postoji, pretpostavljam i velik broj volontera koji se moraju uključiti da sve skupa e, funkcionira kako treba. Pa evo, koliko se samih mladih uključilo u, u cijelu organizaciju i implementaciju festivala? 50-ak je mladih tu u igri, a činjenica je da općenita misija kinokluba je takva da je film nama samo sredstvo djelovanja. Dakle, u našim prostorijama se okupljaju mladi koji možda uopće se nikad u životu ne bi bavili filmom, ali eto, e, ne znam, njihova prijateljica se bavi filmom, e, Dakle, mi bismo se isto tako mogli baviti, ne znam, i književnošću i kazalištem, ali eto, odlučili smo se baviti filmom i to nam je neko sredstvo djelovanja, neki sadržaj što bi se reklo i nismo opterećeni šta će iz toga nastati, da, li će nastati vrhunski film ili ćemo se samo dobro zabaviti. I upravo iz tog jednog duha kad smo krenuli u festival nismo trebali puno ni tražiti jer smo mi sve te ljude imali da pače neke godine. Sad, evo, konkretno, sad su dvije djevojke koje vode preslužbu na reviji festivalu su bile volonterke prvi, na prvoj godini festivala. U srednjoj školi su bile članice kino kluba i onda su otišle na faks, njih to više interesiralo. I prošle godine su se, evo, opet pronašle i vratile. Dakle, mi nismo organizacija koja sad ima striktno organizirano toliko i toliko članova imamo, imamo članske iskaznice, ne, mi smo dosta uh, fleksibilni, naša membrana je itekako propusna. Ok, evo sad za sam kraj, uh, još zainteresiranima možemo reći gdje uh, i kada se sam festival otvara i gdje se mogu naći informacije i program, što je dosta važno. Festival se otvara 7. rujna u 20.30 u kinu Edisonu, koji je lokacija samo te večeri. Ostale festivalske lokacije su Gradsko kazalište Zorindom, Stari grad Dubovac i Knjižnica za mlade. Sve detaljnije informacije o festivalu koji traje od 7. do 10. rujna mogu se naći na službenim stranicama jednog od, organizatora festivala Hrvatskog filmskog saveza www.hfs.hr i na stranicama pretpostavljam brojnih e, medijskih pokrovitelja koje imate. I tekako jer uz e, ovih 60 partnera koji sam spomenula, pa jedna petina ili jedna šestina su medijski pokrovitelji. E, Marija, želim puno uspjeha, evo i na ovom festivalu još mnogo festivala idućih godina da festival i revija rastu. Evo i vidimo se u Edisonu. Vidimo se u Edisonu sutra u pola devet na večer. Cijenjeni slušatelji, dakle nemojte zaboraviti, Edison otvara svoja vrata ovaj puta samo 7.9. Dakle, sutra na večer u 20.30 E, cijenjeni slušatelji, emisija o civilnom društvu Sektor Ti realizirana je temeljem financijske potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. To je bilo sve za večeras. Slušajte nas i idućeg utorka. Do slušanja.